Kai buvo nuspręsta, kada išplaukti mums į Italiją, Paulius ir keli kiti kaliniai buvo perduoti Augusto kohortos šimtininkui vardu Julijui. Mes įlipome į Adramitijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis ir netrukus leidomės į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristarchas iš Tesalonikos. Kita diena atplaukėme į Sidoną. Julijus draugiškai elgėsi su Pauliumi, leido jam aplankyti bičiulius ir šie juo pasirūpino. Iš ten mums teko būriuoti Kipro užuovėje, nes pūtė priešiniai vėjai. Perplaukė jūrą ties Kilikiją ir Pamfiliją. Mes atvykome į Lykijos miestą Myrą. Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją ir persudino mus į jį. Daug dienų plaukėme palengva ir vargais negalais atsiradome ties knidu. Kadangi vėjas kliudė priplaukti prie kranto, plaukėme kretos priedangoje salmonės kyšulio kryptimi. Vargingai jie aplenkia Atvykome į vietovę, kuri vadinasi Gražioji prieplauka netoli Lasėjos miesto. Prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninko metas. Paulius juos įspėjo. Vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražutingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms. Tačiau šimtininkas labiau tikėjo vairininku ir laivo savininku negu Pauliaus įspėjimais. Kadangi uostas nebuvo tinkama žiemoti, daugumas nusprendė iš ten plaukti toliau, kaip nors pasiekti Feniksą, Kretos uostą, atvirą į pietvakarius ir šiaurės vakarus ir tenai žiemoti. Papūtus lengvam pietų vėjui, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanimą ir pakėlę inkarą leidosi pirmin palei Kretos krantus. Bet greitai nuo salos pusės pakilo viesulas vadinamas šiauryčiu. Jis pagavo laivą, nepajėgusi jam priešintis, ir mes turėjome jį leisti pavėjui kai mus nešė pro salelę vardu kauda, mes tik vargais negalais išsaugojome gelbėjimo valtį. Kai ji buvo užkelta, jūreiviai ėmėsi stiprinti laivą ir apjuosė jį virvėmis. Kad nepakliūtume ant sirto seklumų, jie nuleido bures ir taip plaukė toliau. Mus baisiai vargino audra todėl rytojaus dieną teko išmesti į jūrą dalį krovinio. Trečią dieną jūrininkai savo rankomis išmetė kai kuriuos laivo įrenginius. Ilgą laiką nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros blaškomi mes galiausiai praradome bet kokią viltį išsigelbėti. Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė, Paulius priejo prie jų ir tarė. Vyrai, reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo kretos į jūrą, būtų išvengta pavojų ir nuostolių. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti. Niekas iš jūsų nežus, tik laivas. Šią naktį man apsireiškė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju ir pranešė. Nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš ciesorių. Todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavimi plaukia. Tad vyrai drąsiau, aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta. Mus išmes į kokią nors salą. Kai buvome svaidomi Adrijos jūroje 14 naktį apie Vidurnaktį jūreiviams pasirodė, kad artėjame prie sausumos. Jie išmetė grimzlę ir nustatė dvidešimties jūros sieksnių gylį. Išmatavę dar kartą, berado penkiolika. Bijodami užšokti ant povandeninių uolų, jie išmetė iš paskui galio keturis inkarus ir ėmė laukti aušros. Jūreiviai mėgino pabėgti iš laivo. Jie nuleido į jūrą gelbėjimo valtį, nevanorėdami išmesti inkarus laivo prieš akiją. Paulius įspėjo šimtininką ir kareivius. Jeigu šitie nepasiliks laive, jūs neįsigelbėsite. Tada kareiviai nukapojo valties virves ir leido jai nukristi į jūrą. Dar nepradėjus švisti, Paulius paragino visus valgyti, sakydamas, šiandien jau keturiolikta diena, kaip jūs laukėte nevalgę, nieko burnoje neturėję. Todėl aš jūs prašau valgyti, to reikia jūsų išsigelbėjimui. Ne vienam jūsų nenukris neplaukas nuo galvos. Tai pasakęs, jis paėmė duonos, visų akivaizdoje padėkojo Dievui, laužė ir pradėjo valgyti. Tuomet visi pralinksmėjo ir ėmėsi valgio. Laive iš viso buvome 276 žmonės. Pavalgę jie palengvino laivą, išmesdami jūron javus. Rytui išaušus jūreiviai negalėjo pažinti žemės, tik tai pastebėjo nedidelę įlanką lėkštais krantais, į kurią Jei bus įmanoma, jie nutarė pasukti laivą. Nupjovė inkarus, paliko juos jūroje, atleido vairo diržus ir iškėlę prieš vėją priekinę burę, leidosi į krantą. Atsidūrę prie seklumos, jie užšokdino ant jos laivą. Priekis liko tvirtai įsmigęs, o paskui galis ėmė irti nuo smarkios mušos. Tuo metu kareiviai sumanė išžudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepasprūktų. Bet šimtininkas, gelbėdamas Paulių, sutrukdė jų sumanimą. Jis įsakė, kad mokant jis plaukti, pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą, o kiti tai padarytų kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužų. Šitaip visi išsigelbėjo ir pasiekė žemę.